aktualitatea jorean saioa abiatzen dugu gure komitak hor ditugu. Historitatea joran eta azken aste hauetan aipatuak izan diren irugai ditugu berezikiago joratuko gauratxean lehena. AHT eta BIDIaren proiektua berriz ateratzen dela uste eta baztertua zela, benen hor da berriz ere eta iardukitze frango ere sortarazten ditu. COVID izurritea dela eta hor eh, neurriak berriz aipatzen dira eta hartzen dira, bai maskak eskoretan, osagarri ziurtagiria epe luzatua eta beste, hori joratuko dugu ere bai, baita ere, irugarren uh, eh, gaia, uh, eh, ogoita sei, hor estatuen gailura segitzen bari baita Glasgow Eskozian, zer uh, igurikatzekoa ote den bilkura ortaik ere dugu aipatuko. Eta gure gomitak ditugu, bai eguzki urteaga, useian bezala, soziologoa hor eh, zoom uh, bidez eta gurekin izanen dena, eta mainunen inguruan, batitia boloki eta genofa berroko erigoen, beraz gauan zuedi. Bai, gauan. Eta bere alaxe, hasiko gira, HT abiadura hondiko tren bidea, ea eh, eginen ote denez, uste ginuen hori baztertua zela, baina ez, ez ez, uh, presidenta, etorri da, Unat, eh, eskualegirat, zeren eta eh, eskualegian bezala eh, abiatura hondiko tren bideak etrebesatzen dituen eskualdeetako autetxieri diru laguntza eskatzeat gina baita, eta xuxen zertan giren eta zurekin hasiko gira eguzki urteaga, eh, nola hartu duzu prezeski dosier hori berriz ateratzea horaia. Bai, erran duzun bezala, duela zenbait eh, hilabete Macronek berak ba, diskurtso bat eh, egin zuen, non erraiten zuen, ba, e, lineak garatzea etzela ba, gobernuaren lehentasuna, eta nahi hau zutela, behanik esistitzen ziren lineak eraberritzea, eta bapatean, azken borraran, ikusi da, nola berriz ere HTA eh, rehabilitatu duen, egin zuen ba, diskurtso eh, esan gure ba, etorkizunari begira, eta hori lotu zuen bestak beste, eh, klimatikoari aurre egiteko modu gisa eta transporte publikoa beratzeko eh, gisa, ba, ezin besteko azela, eta estrategikoa zela, eta beharrezkoa zela, berriz ere harian ezartzea eh, ba, linea horiek. Eta horrek, noski, eragina dauka e, Ipar Euskal Herriari eta aukionez, eh, horrek suposatuko duke, ba berriz ere Parise endaia eh, linea ba, eh, berriz ere indarrean sortuko nintzatekela. Zer gertatzen da, hor, e, horrek bat egiten du bai juzeten diskurtso eta ambizioarekin, aspaldiko e, eh, posizionamentua mantentzen baitu, eta gune berean bat egiten du Eusko Jarraritzaren eh, ikustegiarekin, kontutan izanik eh, Eusko Jarraritzaren zat, e, funtsezkoa dela e, e, Euskal Iriga ba, martxan jarria izan da lehen bailen, baina horrekin batera ere Europarekiko konexioak bere biziko importantzia dauka, eta orduan aspaldiko partez Eusko Jarraritza presio egiten ari da ba, Gitaniako e, gobernuaren gainean eta e, gobernuaren gainean bide batez, berriz ere obra biek lehen bai lehen eginak izan daitezen. Zer Zerratatzen da, Ipar Euskal Herriko errealitatea aintzat hartzen bat dugu, ikusten dugu, ez dela beharrezko eh, azpi egitura bat, jahalik ba, linea bat esistitzen baita, atxetea esistitzen baita, eta eh, kalkulatzen da eh, linea berri bat sortuko balitz, zazpi minutu bakarrik iraziko eh, liratekena. Eta horren truke, eh, alde batetik sarraski ekonomikoak biziki eh, importanteak eh, izango lirateke, eta horrez gain kostu finantzieroa nabarmena izango litzateke, eh, hor e, finantzamentu hori dagokionez e, aurre ikusten bat egin du e, eta e, berriko gobernuak eta ikusten da ba inbertsio publiko biziki esanguratsua suposatuko da, administrazio publiko ez berdinentzat ez bakarrik estatuarentzat edo eskoldarentzat baita ere departamentuarentzat e, lurralde e, elkargoaren ere bai, eta horrek, zinbestean, e, arazo finanzieroak ere suposatzen ditu, zeren horrek eraingo luke, ba, instituzio horiek sort, sorpetuko liratekela maila altu batean eta gina bizarroan, posiratzen da berroi eta barro dute beharko liratekela prestago horiek ba, eh, izateko, eta horrek ezin bestean ba, arazo finanziero batzu planteatu ditu. Aide egia non epidemio atlantikoetako departamentuak alde batetik begionez eh, eh, ikusten duen HT hori ereki nire nogeita bian mozio bat e, zen zentzu horretan, baina kritikatzen zuen e, eh, finantzamentua eta eh, eskatzen zion akitaniako eskualdeari berriz ere ikusi dezan eta berraztertu dezan finantzamentu modelo. Hora beraz dozera berriz abiatua, berriz abiatua ez da ere bai, bat ikia, zira, preseski, hor guzetek hori berriz ateratzea, main generata? uste ginoen, uh, bazterto zelaz? Harritu ez hainbeste olako eta holako proiektu erraldoi horiek eh, behin abiatzen direlarik uh, ez dira ize gelditzen. Eh, proiektu hori bada guai uh, antxu berroi urte maien dela. Larrogoita amar, amarkadan abiatu zen, dira, Izan ziren uh, azken epea hartzen manimada, debate publiko bat izan zen, 2000 lau eh, bost, sei inguru hortan, eta debate haundia izan zen, zenta aipatzen zen, eh, hori borderetik eta endaiat, loturan hola egiten altzen, eta nik ordean eh, garapen lan egiten nuen, eta hori, badakit, debate hori gorbiletik segitu gintuen, eta debate horren ondutik, 2000 behatzi eta 2000 amairu artean, izan ziren barnatze lanak. Eh, egan nahi behita, ikertiak izan zirela, treinbide berri bat egiten mali mazen, nuntik pasatuko zen, zebaldintzetan pasatuko zen, eta hor, agertu zen, memento hartan, opozizione azkar bat, hemen eh, eskolerian, eh, gehienik, eh, ipar, eh, ba, hegoaldean, eh, erobi inguru hortan, eta aturri, eh, hori, Preina mm. berri bat egiten behar nimazen, horti pasatzen maitzen. Hogo autitsi gehienak kontratea ziren, eta eh, presio azkarra egin dute, beste elkarte batzuk ilan, kad, e, aipatu, aipatu da izan da huartzean, horik ilan, e, horri buruz, trenbide horri buruz, erakusteko, etzela behar ezkoa. Mhm. Bon, fitei pasatuko dut, horren ondotik, ze gertatu zen. E, 2000 hamairuan, Atxike izan zen, debate horien denen ondotik, azken finean, trenbide berri bat eginen zela borderetik tolosat eta borderetik akizeat. Eta horiek eh, abiatura handiko bitezian. Eta akizetik eta endaiat, hori bigarren eta babatean, eginen beharrezkoa zela trenbide berri baten egitea, ana ez abiatura handiko bitezian, hori trenbide hori izainan zela mixtoa. Hori berreun kilometra horrenian gehienik. Hegoaldian egiten den trenbideari eh, lotuko laikena eta segura aski jendaian. Eta hastapen batean, hegoaldeko trenbide hartzen manima da, Y, Euskal Herriko Y hori mhm. aipatzen dena, hastapen batean, birriaturat uh, eh, hetzen zen hango hegoaldeko trenbide hori, eta azken finean aldaketak izan ziren, eta orai donostiatik irunea teldu da. Lanak obrak mailortan ari dira, ordean, pentsatua izan zen, orduan, uh, ja, eh, azken finean, trenbide berri bat egite, et, guri baztertia izan zela, xero, hemen iparaldean, eta oraiko linnatik, eh, endaiatik irunen loturak egin Hori, erranik izan zen. Gero, ze pasatu da. geroztik, Eh, Bordele tolosa eta bordeleak ize arte hortan, horgo elkarte gehienek uh, inkesta publikoak izan direlarik, ondotik izan zen deklarazioen utilite publik, eta horiek tribunalian zarriak izan ziren. Eta horiek urteuntan bukatu dira, eta Estado Konseiruak baztertu du elkarte horiek alde egiten zuten DUP horiek ez estatuak izan ziten, eta horiek kontseilu estatuak baztertu ditu. Eta hori, guai, eh, joan den, iraite pareat. Eta dozie hori berriz atera da din egungo egunean, hori, eh, bon, juzetek egun hemen aipatzen du, baina hori lehen ministroak duk abiazi, eh, joan den primaderan, eganez, proiektu hori nahi bali egin, egan nahi du, bordele tolosa eta bordele akize. Mhm. Hori egin nahi bali estatuak lau miliar maien ginean ezagiko ditu. Eta gero, eh, zuek behar duzu ikusi, kolektibitatek zenbat betzen alduzien, eta Europak, eunetik, uste dut, hogoi ekartzen dituela. Jakinez, proiektu horrek orokorki hamalau miliar gustatzen dela. Odean, hemen, e, gure lugalde hontan, Akitanian eta Oksitanian, ez, eh, eta bi lurralde horiek, eh, eskualde horiek konkia dira. Eh, Tolosako prefet, eh, prefetak eta Alain Rusetek bildu dituzte hemengo autetxeak ikusteko ja nola e, dirustatzen altzen proiektu hori. Eta departamentuari uste dut iriun milion horako galdatzen dute eta hemengo herri elkargoari e, egun eta berroi milion uste dut horako e, zerbait. Eta horren ondutik ordean, Eh, hemen herri karguan uh, lehen dakariak, etxigarraiek, komitatu du ruse eta komitatu ditu hemengo meiraguziak, eta bilkura hori joan den uh, ibiako izan iraganda. Eta hor, uh, bon, ez dakigu susen, ze nola pasatu den, baina zkenian, Iduri zautetxi gehienak kontraatea dira. Mhm. Odean? Ba, eh, bakatu, kada ipatu baituzu eta iardokitziak ere izan baitea, jonen ibiagoitzean ipatzen duzun bilgura hortan eta elkarteak ere izan baitira, e, bat elkarte biltzen ditu, kada horrek eta Frantzua Telie ere esolastatu baitugu dezagun, eh, elkarrezketa labur bat eskoli ratietan pasatu dena. Huzen nahi du baita ezpada berpistu egitaz mori, jakin behar da lehenik eta izan dela inkesta publiko bat duela lagu bat uh, urte. Uh, erabakiak izan, izan ziren ez etza, ez zela, lako egitaz behar, ez hemen uh, eskualerrian baizik, baina egitasmo osoa ez zela beharrezkoa. Ruzetek ez du ezagutu nahi hori, eta nahi du guain eh, ari da diruaren txeka egitasmo hori honi zera segida bat emateko. Baina eh, hemen eh, autetxi guztiek badakite ez dela beharrezkoa, nola nahi zue maulen txemplu bat emateko, nola onartu olako egitasmo bat, jakinez, hainbeste diru behar dela gastatu. Oso garesti dago, kilometro bakotxak berroi milioi euro balio du. Eta hori ezin da hartu. Zuentzat bidea behitu behar da? Astapenetik egan, egan eta tren gutxi biltzen dira. Ez da saturaziorik izango, oin badaki hori. Eta beraz, zertako egin beste trenbide bat. Bi trenbide izanen dira, bete gabe. Hora, beraz, eh, kadek erreiten duena, errepikatzen duena, lehenago ere erran izana. Eh, gainera beste elementu batek harri, zeren eta estudioak eginak izan ziren, eh, hor, e, saturaziorat diten altzela edo errisko bazela oraiko trenbidia, e, baina ez da bat ere horakorik eta igurikatuak ziren sifretarik biziki urgun, galditzen gira gaur egun. Bai, hori, Beti danek historioa izan da horren ingurian, eh, horretzen uh, demoran uh, ikerketa bat egin hasi ginuen guk eh, jakiteko xuxen uh, nola pasatzen zen afera, orako afera, zen eta hastapenetik proiektu hori horrengi belean zer da. Uh, beti danik hori izan da, hemen es eskualerian hamar mila kamioi pasten direla egunero eta kamion horiek behar direla trainerat pasa Hori, horren ingurian da, hori aldekoek badituzte bizparao argumentu haintzinean ezartzen dituztenak, eta hori eh, duela hamar urte erten zen, egun e, gauza bera erten du. E, hamar mila kamion horiek behar direla trenbidetik basazi, mana oraiko trenbide hortan e, ezin, direla, ezin direla iragan, e, zenta bidea ez dela hortako tzegina, eta bide berri bat behar hortako. Bada bigarren arazoin bat, Hori ez dena bizikia ipatzea, mana negustuko eh, luzaran eh, horrek bere eragina ukan lezake. Hori da, Europako karta bat hartzen manima da, uh, eh, olako proiektu bat, Europako karta batean zarriz, oazen gira, lotura horrek borderetik eta endaia hartio, lotura horrek Europako azpiegitura hundi horiek elgar lotzen dituela. Eta, Puxka bat, Eh, Europain eraikitze modu batela, eh, trenbiden bidez, eta hori, argumentu hori, eh, eh, hortako du, Europak ezagri proiektu hori, proiektu handitan, eh, Europako proiektu handitan, eta hortako dut, eh, astapenean alarik, horako proiektu batzu ez direla bere ala gelditzen, eh, hortarako beti segitzen dute beren, beren, beren bidea, baina, oartu gira, memento berian, Europako Europako ordezkari batzu egin dira, eh, duela zumait eta haiko hartu dira, horako proiektu horre soberagi iratzapen hartzen zuela, eta hori zuela berriz arra ikusi. Mm Eta, e, uste dut, egungo egunean alde direnek eh, horik, argumento horik abantzatzen dituzte, kontrakoek, hemen iparaldean, bizpairu elementu important behar dira maien ginean ezagi, Eh, batzuk erten dute, oai kontrakoek, holako proiektu batzu, beste eh, garai batetako proiektuak direla. Horai beste modu batean behar direla pentsatu holako azpiegiturak, eta urbileko treinak eio behar direla pentsatu, eta proiektu erraldoi horiek, Bon, beren bizia egina dutela, eta beste modu batean behar dela sartu. Bigarren gauza, eh, hemen iparaldean hartzen marimaduko gure, gure kontekstua, holako proiektu batek ze ekar lezake gure lujaldeak badu deia animaleko erakargarritasuna, eta horako proiektu bat gehitzen malima da, hemengo uh, eh, presioak, uh, eh, bizitegi presioak eta badakikun hola goratzen ari diren, horrek ono gora, eh, afen, gorago joan laizke horako proiektu bat zuekin, badakigu uh, uh, treinak karrazten alduela horako, horako joan dira. Odean, arrazoino horiek badira, laborantxako lujak beharrezkoa dira, eta hor trenbide berri bat egiten mani bada laborentzako lujak hortik ateratzen dira, paisaia desfi, desfiguratua izanen da, eta uh, sustut hemengo eh, pagaldeko jende gehiena aurkada eta autetxeak ere uste dut. Genova, eh, bon, gozain itxaganak izan dira. Bai. E, Benantzuk nola ikusten duzu prezeski uh, egoera hori, uh, proiektu erraldoi hori buru egiten aldea, eta bon, Europako e, eta proiektu nagusi bat bezala presentatua delarik, hemendik geldi erazten aldea. Ea, e, pentsatzen dut, ikusi beharko da, baina pentsatzen dut duela zenbait urte sendizen mobilizazioak behitz e, indar ukanen duela, e, behar ziberda, laike, bo 2008an ofizialki zuten eta Parisetik uh, egitasmo hori bertan bera gelditzen zela, eta badakigu hori zin egitarrak mobilizatu zirela azkarki, autetxiak gehiengoan alde zirela, eta nik uste horrek ukantzuela eragina erabakian alaike. Barkatu, autetxiak alde edo kontra? Kontra, barkatu, bai, bai, bai, bai, denak, fe, bai. gehiengo handi bat kontra zen, eta nik uste dut, bai autetxien mugimendu horrek eta bai egitaren eh, manifestazio eta ekintzek ukandutela eragina. Pentsatzekoa da gaur egun behitz uh, olako zeit partituko dela, ze jendeak ez du nahi, eta nik uste behar da kokatu hori uh, testu inguru oroko jago batean, mundu mailakoa, uh, hau da klimalagialdiarena eta janai munduaz nora doan eh, ingurumenaren eh, krisia eta hortan kokatu behar da. Uh, gero aipatuko dugu, baina hor badugu gailuk bat uh, Glasgow egiten ari dena, dena ele edergen zuten dira eta agintariak iduriz alaketa batzuna nahi dituzte gero sakonduko dugu gaia, baina ezan testu inguru hortan, uh, pentsa daiteke, entzunen dituztela atxetearen aurkako, edo behintzat entzun behar lituzketela atxetearen kontra diren uh, argudioak eta hori da batetik aipatu da, baina luja lujaren jatea, 6.000 eh, hektara janen lituzke proiektu horrek ipar aldean, Jana ezin da, gaiak ezin dira bere sartu, ezan nahi, ezin da batetik aipatu HTA eta hori buruz aldeala kontra giren eta gero laborantza zitzegin, eta gero etxe bizitzaz, dena lotua da. Odan, atxetea ri bidea irekitzen balin bada, ezingo da behmatu lekuko laborantza bat, zeren atxete horrek 6.000 hektara janen ditu, 6.000 hektara horietan uste dut 1.000 boste hundirela laborantza lujak, bo, Beraz, eh, nik ez dakit Europa mailatik eh, bideratua den proiektu hori lortuko dugun hemendik blokeatzen, baina eh, zentzutasuna baldin bada eta, eta entzuteko gogoa baldin bada, eh, behar litaike, fejanai, lekuko mobilizazioak eta mundu mailan gertatzen ari denak behar lukeukan eragina, eta beraz, eh, agintariak behar lukete egan, ados, ahazoin, hau... Eh, jokoz kanpo da, edo batekoa zen proiektu horrek ezin du gaur egun eh, ezin du gaur egun gauzatu, egan batitak aipatzen zuen, egia da Europako mapasoiten delaik uh, eh, endaia bordale arteko bideska horrek eh, lotzen dituela Europako bi, punta, eta beraz bai estrategikoki eta ekonomikoki behiratuz interesgarria dela ikuspegi uh, mundializatu bat baina ezan nahi ikuspegi mundializatu hori orain hartio agian balio zuen edo guai arte batzuk sinetsi dute hortan begiratu gabe albo kalteai, nahi ingurumenean eta jendeetan horrek dituen desmasiak, baina gaur egun ezin da gehiago mundu bailan eh, mhm. mundu eh, kalkulatu eta behitz ekonomia lokalizatu behar da, behitz behar dira laborantza lujak babestu, ezan nahi hortara joan behar gira, orduan eh, ikusiko da. Eh, azken gauza bat, eh, baditia errena zen denboran, eta hoa errepikatzen dute, batzuk eta pentsatzen dute entzunen dugula, Uh, abiadura ondiko treina dena den pasatzen da, eta pasa ditaikela, eta pasa geruan ere, pasa ditaikela den bidetik uh, antolamendu batzu eginez. Hori estudiatu izan zen, preseski, hor garapen kontseiluan egin zilarik ikerketa horiek? Bai, Dako abiadura hundiko treinak pasatzen dira, baina ez abiadura hundiko vitezian. Bai. Hala, mhm. hori da. Ba, eh, diferentzia ba, estandia. Txolaik abiadura hundiko treina, proiektu hortan akizea hartio vitezia hortan nien laizke, hori da, hiru egun kilometra hori eta vitezia normala uh, akizetik behiti, guai, daen proiektu hortan, Hori da, berreun, berreun eta kilometra horrein ean. Hala, bitezien aldetik, hola mugatua dira. Gero, e, proiektu horiek, e, eh, negustuko, bada dirustatzein eh, agazua. Hori ez da mm-hmm. konpondua. Bai, bai. Hatzaman imada egungo egunean, e, diskutan da, horren dirustatzean hori eginen den, nahi ikusten dugu loto igarroneko departamendua errandu ez duela, ez duela dirurik zarriko, Bordeleko Girondako departamenduak ere ekezkak erakusten ditu, metropol, la bordele Metropol hango lehen dakari ordea bordeleko mera da, uh, eh, urmik, erakuste eh, erakusten mandu, bon, zela batea doz proiektu horrekin. Hemen departamentuan, departamentuak uh, eh, boskatu du, alako mozio bat erranez, bon, beharrezkoa dela treina ekarraztea eta, baina diru aldetik ez zirela batea doz, hoi, uh, egin proposamena ekilan eta guaiagiriko hemen uh, eh, erri elkarguan eh, zer uh, aterako den, hori heldu den abenduan bozkatua izanen da. Baina nik pentsatzen dut, nekeziak izanen direla, uh, horren uh, egiten, mm. eta mm. hori espalimada, espalimada bukatzen, uh, Ezken finean, ez da bate erana, horako proiektu bat eginen dela. Ni badut, gauza bat alare erana inukena, proiektu hori atea da, joan den primadera, lehen ministroak atea du hori, eta, bon, Zomaitzuk uh, eh, erten dute, aste, nalako Le Monde egunkarian bazen eh, artikulu bat atzo, erten zuen, uh, holako proiektu batek uh, ez duenez beste, <laughs> beste ondorio bat, bai, sozialisten eta ekologisten artian nahasketak egiteat, heldu den urteko bosker uh, begira. Mm Hori duritzen zait, hori pasatzen ari dela, akitanean mani, manimada zer uh, Ea, e, genofak, asken izbata, hori bai, buruz pasatzeko. Ez, justuki, pasatzeko, e, ba. diruztatzea ipatzen baitzen, hori elkargo, ni kurios e, elkargoak zeinen duen, elkargoari galeina zaio eunta oita eta eunta behoita milioi euroren arteko parte hartzea, e, eta interes izanen da, ba bere erabakia ikustea, ze bakigu elkargo hori sortu haintzin ala instituzio baten eskaeran eta bazela, ba, behar hori, eh, nahi eh, lekutik, lekuaren zat, lekutik erabakitzeko gaitasuna galdetzen zela, hori batetik, eta egia da ere elkargoa sortuz geroz, hor behiratzen nuen eh, plan klima edo adostu utena, bo badira biziki helburu edejak eta hala, ekonomia eredua aldatzearena, urbileko ekonomia garatzearena, ingurumena zaintzearena, bo plan horretan badia gauza interesgarriak. Doan, elburu interesgarri horiek eta lekuko lekutik lekuaren zat erabakitzeko zen behar hori ikusirik, nik kurios niz, uh, ba hori, abenduan ze, ze erabakiko duten, ea ukanen duten ausardia erraiteko hemen autetxi gehienak kontra dira, eta beraz guk instituzio gisa erraiten dugu ez, ez ez dugu diruztatuko proiektu hori, edo ez den hori einen, baina interesgarria izanen da ikustea bakoitzaren eh, hitzak zein diren, bakoitzaren posturak zein diren, eta egitura gisa Ipar Euskal zer egiten duen uh, Frantziari, Pariseri eta Europari. Eta, mm Ikusiko, ikusiko beraz, zer aterako den. Eta bigarren gairat pasatzen gira, eh, bigarren gaia, kopo goita sei, prezeski, jadanik asia gira ipatzen, eta inguramenari buruzko gerina horiek handitzen ari baitira, derotze efektua dela eta, eguzki urteaga, e, hor, gailur bat badela munduko estadoen artian hor glasgo eh, errian eta zerbait igurik atzeko hau tedea, gailur hortaika. Glasgoko eh, gailurra eh, hasi e, zenetik eta hortik denbora gutxira hiru akordio partzial iragarri dira, bata da desforestazioa bertan bera utzia izan badin, bigarrena da ba ikatzaren erabilera murriztea eta hirugarrena da metanoaren e, txurketak ba e, gutxitzea e, alden Zer gertatzen da akordio partzial horiek gauzatuta ere eta kontutan izanik ere ba akordio globalari dagokionez aurrera pausoak eman direla, horiek aplikatuta ere e, mundu mailako temperatura bi kakotx lau gradotan igoko nintzateke, eta horretu behar da COP hogeita batean, alegia Parisen izan zen e, goi bileran, ba, bat koma bosteko eh, temperatura e, aurre ikusten zela. Bitartean, alegia azken sei urteetan, e, estatuei eskatu zitzaien Eh, langintza bat usatu zezaten eta proposamen zehatzak egin zitzaten adierazteko konkretuki nola iritsiko ziren bereien eskumenak aintzat hartuta, ba, helburu hori e, betetzera. Herri batzuek bide hori hori eh, e, tinkatu dute, adostu dute, proposatu dute, baina beste batzuek e, ez dute horrelako konpromisoa e, erakutsi. Eta gero, bada dute beste arazo batzu, lotuak direnak, ba, emisore nagusietara, nagusiena Txina bera da, e, Txinako presidentea ez dago presente Glasgow, eta hori elementu deigarria da, eta berak iragarri du emisioi dagokionez, neutraltasun karbonoa 2000 an eh, lortuko luketela, eta indiari dago kionez, 2000 eta iru eh, urtea. Horrek, azken bitean, eh, fikatutako data, legia 2000 eta atzeratuko luke, amar urtez edo gehi urtez, eta eh, bi herri nagusi eta importante horiek erraiten dutena da, eh, berak eh, osatzen duten plan errealista dira alde batetik, eta beste aldetik, ba, herri industrializatuei eta garatuenei dagokiela ba, bereien ardura historikoa asuntzea, herri horiek azken finean luzaroan e, industrializazio prozesuak aurrera eman dituzelako eta horren ondorioz kutsatzaile nagusia izan direlako eh, mundu mailan eta eh, horren ondorioz ba, horiek dutela ardura historikoa. Orduan, e, erakunde eta talde ekologista nahiko estetikoak dira, nahiko kritikoak dira, ikusten baitute e, nahikeri politiko nahiko nik ez dagoela, eta hori islatzen da ez bakarrik ba, emisioak murizteko herriek hartu dituzten kompromisuetan, baina baita ere finantzamentuari dagokionez. Alde batetik e, eh, aurre ikusten zen e, mila milioi euroko ba, diru partida eh, osatuko zutela eh, ba, herri aberatxenek, herri pobreenak lagundu izateko bere transizio energetikoa egite aldera, eta momentuz konsideratzen da, ba, eh, mar edo laro milioi euroko eh, partida lortuko lugetela, eta ez dirudi, ba, herri diru gehiago, ba, eh, eh kutsa horretan jartzeko eh, presto direnik. Beraz, eh, aurrera pausoak eman dira, baina argi dena da ez direla nahikoak ba, e, kop hogeita batean pintatutako helburu hori e, lortu gara izateko, eta horrek kezka hundia sortzen du hainbat erakunde eta elkarteko festan. Odeon, zuen iritzia eta eh, aipatu baintzin, eh, proposatzen dauziet eh, beste norbaiten entzutea ere, haste dola joan den hastean, ubekio egana, hor, eta elgarrizketatu izan baita Nikolas Goini bizikoa, olatzen mikroan, eta aipatzen bai ginuen horrek duzki urteagarekin, bai goita bat Parisen, bat bost grado, orai hori gain ditua izain dela dudari ea atxikitzen alden, bi kakotxe lau gradora ino, Iduridu jadu gutxi dela, ez dakitea eragin handia okaiten alduenez horrek, edo zer eragin ekarlezakete horako grado diferentzia tipi batek hori da galdegina izana, beraz Nikolas Goñiri. Ja, zer eragin? Bai, bai, e, e, ez egu idurintzen hainitz, baina planetaren temperatura bat ezbertzeko hartzen baduzu frango da. Konparatzen baduzu adibidez eh, arro geologikoak edo duela uh, zenbat egun mila urte lurra eta batez ere ipar hemisferioa zen uh, izotzez estalirik eta garai hartan planetaren temperatura batez bertzekoa zen iru gradu gutio. Eta orduan hori duritzen zaigu, ba, iru gradu ez dela hainbertze, baina eh, planetaren mailan batez bertzeko horiek eh, balintzatzen dute aro geologiko batetik bertzera pasatzea. Eta gure kasuan izotz aro horietatik eh, ezagutu dugun klima historikora pasatzea, honek suposatu du ba, zibilizazioak sortzea, laborantza garatzea, iriak sortzea eta klima nahiko egonkor izan dugunez uh, ogoi mila urtez edo, ba, hortik dugu ba, zibilizazio guzia eta gaur ezagutzen dugun eh, guzi hori. Orduan, gradu bat eta erdi, naiz eta gutxi iduritu, uh, suposatzen alko luke ere, aro geologiko berri baterako bidea, eta bat erdi hartzen da, hola, ba, babesteko muga gisa, klima ez dadila joan uzkailketa maila batzuetatik uh, aratago. Hmm. Eta euskalketa maila dira dibidez uh, eh, Siberian, eh, lurrazpian dituzten eh, hainbeste metanoa ba, eh, um, lurrazpiko geruzak desizozten badira, urtzen badira, metano guzi hori zabalduko da atmosferara eta gauzak larrituko ditu. Groenlandiako izotz Geruzauri hori sobera urtzen bada, honek eh, Atlantikoan eragin oso garrantzitsua izanen du eta munduko klima ere aldatu dezake. Ordan hori ba, puntu horiek ez gertatzeko ongilitaike klimaren beroketa mugatzea gradu bat eta erdira. Berez, eh, aurkatzen zuten bi gradu, baina bat erdi eta biren artean Eh, hor eh, jokoan dago adibidez uh, estatu txiki eta batez ere ugarteak eta Pazifikoan atol moduko ugarte hoien bizira edo desagertzea. Orduan, uh, nahiz eta gutxi iduritu, ba, gauza hainitz dire jokoan uh, beroketa maila hoietan. Genofa, hor dion, uh, bi gradoko mugauri ere zute girenez gainditzen ari, horren beldugare bada ez? Bai, bai, eta, eta gaindituko da seguraski ikusi zen eugi hartzen ari diren ondo, egun hauetan. E, eh, alaike Glasgowko topaketa hori heldu da duela hilabete batzuk hori kainean jiek edo egitura horrek atera zuen txosten eta gero. E, AFPek plazaratu zuen txosten hori eta hor argita garbi ageri zen e, egoera gauzak ez baziren aldatzen bere berehala eta modu orokortu batean eta ausardiarekin eh, paretaren kontra abian ginela eran nahi. Hor, ez da gehiago mintzatzen, ez gira gehiago gradu bat erditan. Eta bi ere eh, gaindituko da. Eh, hor, irakurtzen nuen, hartzen ari diren, hor, adostu ituzten neugioi arabera, adibidez, irurogeita majestatuk, Eh, karbono neutralitatea edo finkatu dute 2000 behoita margarren urteko. Bon, hori horrekin bi kakots bat graduz emendatuko litaike, baina nahi hori deia sobera da. Eta gero, eh, hortan e, gira, gaur egun argiki glasgon ez dira hartzen ari e, batzuk, arazoaren einekoak edo arazoari konponbide bat emateko neugirik ez da hartzen ari, ez da aski Gero ikusi behar da, eta hori ez diot nik edo ekologistek bakarrik, eh? onuk ere nazio batuen erakundeak ere ala ejandu goizuntan, ejan irakurketa oroko jada ez dela behar den eineko neugirik hartzen. Gero eh, <laughs> ikusi behar da, glasgon zegiro den, uh, hor dira egi aberatzenak eta pobreak ere, baina bakigu pobreetako ordezkariak eta zailtasunak ukan dituztela sartzeko alaike, eta gero hor dira eh, lobiak, hor eh, Global Witness ONG batek, eh, Global Witness izenekoak, goizuntan ateradu agiri bat, erranez arritu da kondatzen nor bazen bertan, eta kondatu ditu bosteun ta iru, lobi potolo, ikatza, petrolioa eta gasaren eremukoak. Janai hor dira eta eh, hor dira ez kajikan manifestarien gisara, ez ez bahnean dira ofizialki, estatuen gisa, estatuen ordezkari, eta bahnean dira, eh, eta gero kanpoan den giro hori, e, janai dena da Ikearena, jatekoa da, janai dirustatua da kutsatzaile handienetatik, fe janai pixkat, E, kop e, gailu joien sinesgarritasuna ere gaur egun e, jokoan da zenta batetik ikusiz jiekak duela hilabete batzuk atera dituen oaxak eta ze alarma piztu duen ejanez guai espalin badira gauzak aldatzen mujuaren kontra abian gira eta ikusi zera baki hartzen ari den eta ze girotan eta zonbat lobi baden bahne hortan, bo, galdega, da, alaike. Uh, ara, eta geronik aipatu nahi nuke eta aipatu du ere, baina justizia klimatikoaren uh, nozioa, zenta aipatzen da lagialdi klimatikoa, aipatzen da klima aldaketa, baina nik uste dut aipatu behar dela gerozta gehiago justizia klimatikoa. Hau da, eh, klima aldaketa hasia da, ordean guri etzauko iduritzen baitez bada, ze onokoan untsa bizigira, baina batzuk sufritzen dute, batzuk klima gatik hiltzen nahi dira, batzuk behar dituzte haien etxeak utzi, janai hortan gira, eta bi sifre pixkat nola munduko pobreenak dira nunkiak, uh, gaur egun munduko aberatzenen euneko amajak du CO2 surketen erdia bideratzen. Eta pobreenan euneko behoita amak du, behogeita amajak du, isurketan euneko zazpia bideratzen. Gan dut, munduko aberatsenak dira ari e, eragiten, eta zoinek du pairatzen gaur egun ba, egoko egi pobreak. Eta hori, hori arazo bat da, eta guk e, txuri gisa eta egialde aberatsetako eragile gisa, behar dugu justizia klimatikoa zitzegin, eta ez uh, klimatikoa zenta bestela ez dugu atera biderik atsemanen, aski da ikusteak Glasgow, nola Europak, nola estatu batuek, nola egifusatzen duten diru bat bideratzea uh, eh, egoa, munduko egoan pairatzen ari diren eh, ondorioen uh, ondorioei begira neugi batzuk hartzeko, ezan nahi hortan gira, pobrek ez dute, ez dute deus ez dute deus eragin, eta haiek dira ari pairatzen. Eta egia beratzenek ez duten nahi dirurik bideratu. Eh, Pariseko gailujean erabaki zuten, onartu zuten, e, nik ez dakit, eun miliak euro mhm. bideratzea egi bai. pobreai, eta gaur egun begiratzen dugu neugi eta neugia ez da gauzatu. Egan nahi, diru hori ez dute bideratu. Hortan gira, Orduan hori ezin da, eta, eta guk zuri gisa behar duguen eustez gai hori buruz ere ikuspegi dekolonial bat eh, planteatu. Egan nahi, udauntan, eh, iruitzen zaut, biziki argi gelditu dela zertat buruzari giren, Kanadan suteak baziren, eh, Alema, Alemanian baziren sekulako uholdeak, egan nahi, natura asia da, asia da, hor, ba, <laughs> pixkat asia da, Madagaskarren baziren sekulako idorteak eta sekulako goseteak, baina guk gure komunikabide handietan dena ginen Kanadari begira. Ango zuteak eta ango zuteak eta ango irudiak eta ango lekukotasunak eta eta aldi berean Madagaskarren ari ziren jendeak gose zilzen klimalagialdiari klimalagialdiaren gatik. Egan nahi, Madagaskarren izan den gozetea, iduriz ofizialki da lehena klima lagialdiak eragindako lehen gozetea. Baina biziki gutxi aipatu dugu Madagaskarrekoa eta alta baziren milioi bat eta amalau mila Madagaskarreko egitak gozez surgitzen ari eta initz hiltzen. Egan nahi dudana da eh, gai hori behar dugu Ba behar dugu justizia sozialetik ere begiratu zen ez dugu hartuko neugirik. Gu guntza biztigira, baina janai hor urteak kondatzen dira eta neugi bakoitza da albezain fite hartu behar. Beraz ez bali madugu munduaren ikuspegitik begiratzen, uh, ba, mujuaren kontrabian gira, eta maleruski Glasgow senditzen dena eta siguraski gertatuko dena, hori da, ez da justiziarik, eta beraz munduko egia beratzenek ez dituzte hartuko behar diren neugiak. Hau dena beratz eta pogren arteko tirabira hori bada, agertzen dena, bada ere estadu buruzko mesfidantza eta funtsian ah, manifestalariek eta eh, elkartek eh, hori gero eta gehiago eh, erakusten eta adierazten dute han ah, manifestaldietan. ez da aterabiderik, batita? Aterabideak ez dakit, hori ikusiko dugu, azte eta asteuntan, asteuntan ukatzen da, eh, Glasgowko gailu hori, ikusiko dugu, hor zea ateako den. Um, Harzen dira madira, eh, bon, ez ditugu xeiki aipatuko estaduek proposatzen dituzten engaiamenduak, eh? karbonoin eh, hori aipatu dugu, bona, zomaite estadu hori engaiatzen dira, bai, eh, oianen desagertzea hori, hori kipitzea, bon, badira engaiamendu hainitz, maien gainean direnak. Behar da ikusi engaiamendu horiek nola obratiak izanen diren, Hori zena arazoa, jadani kopo goita batetik, ez baitira denak eh, izan, horunik. Eh? Hara, uh, azkeneko Pariseko koportan, eh, 2008an, hor engaiamendua hartia izan zen, erako mm, klimaren uh, berotze hori mugatua izan zadin, uh, bat, eta erdi hortan, hori eh, zen, helburia. Eta estaduek zituzten engaiamenduak hartu hori errespetatzeko. pasatu dena da, geroztik, eta horrek uste dut, egan behar dela eh, estatu batuen postura Trump podera jinda, eta horrek denak lurra bote ditu. Mm. Eta horrek, eh, bon, estatu, estatu batuek ez dira engaiatu, eta horrein beste estatuan itzek egan dute, bon, estatu batuek espaldima dute egiten, guk ez du balio indarrik egin dezagun. Eta horren denen ondorioa da, egungo egunean, uh, eh, oestian uh, Genofak erten zuen bezala, jiek uh, atea duen uh, eh, txustena da, oaiko engaiamendu ekilan, berotasuna, bik kakots zazpitan gira. Hara, eta hori, esparimada, uh, azken finean, esparimada jauziten, horri buru joen gira, eta badakigu, bi kakots zazpi horrek animaleko eraginak ukanen dituela. Ba, ez, gira berdin oartzen, astapenean ertentzen bezala, diferentzia diferentziak guti da, baina bana beste eh, ondorio haundiak izan dira, suteak, bon, hori, hori, hori dena kontan hartu. Hordian, egun uh, eh, egun goizian irako zenuen, guai, Glasgow maien gehinean zahia diren, engaiamendu horiek, Orokogian gian errespetatua balima dira, bi kakotx lauetan mugatia Berotasuna, egan nahi behita, ez gira bat kakotx bostetan, bi kakotx lauetan, mm -hmm. biziki goro. Odian, goizuntan, ate, ateaute, uh, deia uh, gairu horren lehen txosten horoko ja. Zenta hori zenpetuko ute. Eta hori aski goiz ateaute hori, eh, ez dakigu susen zer den barnean, nik intzundut uh, eh, berdin badela harako presione bat ikusiz testu ingurua, ikusiz uh, ze, uh, ze arrazuak diren konpontzeko, zonbaitzuk nahi dutela alare, pixka bat pusatu eta e, estaduak engaia diten gero, eta presio handia baita, alare media drako, telebistak, eh, egunkariak handira, eta mundiari behar, behar da, behar dute zerbait egin. hori gehitu behar da, uh, eh, egun miliar horien afera. Zenta hori, etzen Parisen hartua izan engaia hori, bimila behatzean hartia izan zen, lehenu. Eta hori behar zutela engaiatu, eta hor pasatu dena da, azkenean, pixka eh, hori behatu dut egun, eta oatu gira, e, lako erri aberatxek, erri pobrer buruz, badituzte diru laguntzak garapenari buruz. Eta hori gehitu dute egun miliar horiek. Etzien, etzien fundu berak hori gehitzen zuten egun miliar hori. Eta egun guai gunean, estatu aberatxe, justifikatzen dute, egun miliar horiek azkenean lehen laguntza horietan sartu dituztela, lehen laguntza horiek Eh, klima aldaketari buruz itzuliat zirelakotz, jara, ernebeita, ebeita, ez bai. dute sosik Eta horren ingurian izanen da, uste dut, eh, gauza mm, garrantzitsua, eh, hori eh, kausitzen dute, edo ara ez. Eta hor da, munduko estaduen kredibilitate guzia maien gehinean da. Azken, eh, gauza bat eh, ez du asterik izanen horren pasatzeko, bena Nikolas Guinik erriten zaukun eta azpimagatzen zaukun, uh, estaduen aldetik gauza guti atzekoa dela, peizik eta azken uh, hauetan mobilizazioek, mobilizazioak uh, azkarrak eta geruta azkarrak baitira, eta konsientzia hartzen aldetik, esperantza bakarra hor dela, eta bai eta ere hori lotua, pixka bat jenofak aipatzen ziren mundu mailako elkartasun bat. Hala, bederen uh, jendartian eta, eta artean hori agertzen da. Bon, ea, e, hori aski izanen denez, baina uh, bide orta ikasteko mobilizazioak eta segitzen direla. Idu garen gairat pasten gira. COVID izugitea hor dugula, neurriak berriz hartzen dira, maskak eskoletan, osagarri ziurtagiria eta beste, eguzki urteaga, nola, nola ikusten duzu uh, gai hori, hor uh, ezin bukatuzko eta uh, lurpeko bide batian gira, edo, edo argi bat agertzen da ikusi da azken bolaran e, ba, e, infekzioen e, kopurua eta intzidentzia tasa goratzen ari direla, bai Ipar Euskal Herrian, bai Ego Euskal Herrian, Ego Euskal Herriari dagokionez, Nafarroa eta Euskal Autonomiak dira ba, estadu Espainiak osoan ba, intzidentzia tasarik altuena e, dutena, momentuz, egualdeko instituzioak ez duten eurrileik e, eh, hartu, aldeiz ikusten da, Ipar Euskal Herriaren kasuan, eta e, zehazki kontutan hartzen badugu, Frantziak dituela eskumenak eta berak hartzen dituela erabakiak, ba, hainbat neurri esan hartu izan direla, e, e, meretzi departamentutan berriz ere maska ezarri hartu dute eskoletan, horrez gain, e, atzo bertan, Macronek diskurso bat egin zuen telebistan, non iragarri zuen, ba, irurro eta gorakoek eta egunerableenak eh, diren kolektiboek, ba, irugarren txertak eta hori ba, egin beharko dutela, e, abenduaren ama gozturtetik e, eh, landa, eta horrek e, implikatzen du, azken finean, hori egin ezean, ba, pase sanitarioa, ba, ez dela gehiago indarrean izanen, eta beraz, horrek suposatzen du mezu oso handi bat osatzen zaiela kolektibo horiei kontsideratzen baita hoiek direla arrisku gehiena dutena ez bakarrik kutsatu izateko baizik eta behin kutsatua izan da ba formarik grabenak garatzeko eta kontsideratzen da kolektibo horrek ba naiz eta bi txertaketa jadanik jasoak izan dituen, ba, ikusten da, denbora entzira mm, joan ala, ba, bere immunitate eh, maila gutxitu egiten dela, eta posibilitzen posibilatzen da, ba, ja, eh, irugaren txertaketa baten beharra e, ukan dezakitela. Eta gero, bada, beste kontu bat, lotua dena ba, horren e, txertatuak ez diren kolektibuena. Ba, hor, bi azpitalde daude, bata da, ba, aktiboak direnak eta eh, horren e, ondorio dituztenak edo ezin eh, lan egin eta beste eh, arazo bat da ba abileko pertsonak direnak vulnerableak direnak baina oraindik ez dutenak inungo txartaketarik e, jaso eta hor bain badela zona bat zona gris bat eh, non eh, administrazio publikoak zeitasun haundia dituen ba, kolektibo eh, horiek batzuek eh, erresistentzia erakusten dutelako, eta beste batzuek agian ba, sarbidea edo akzesibilitatea ez dutela. Hauzean, neurriak berri sartzen direla, eta bon, edo, eta gehiago funtsian, bat eh, horrek, e, bon, Ze perspektiba maiten du azkenean, ez enta ikusten dira jendeak eh, bai eh, txertatu direla, uh, eh, proporzioa aski handian, baina, uh, bon, ez ez da atera bide argirik, ala ere, olako eritasun baten aintzinean, eta eta ere, bada, keska bat, beti hor dagoena, libertaten mugistearena, eta, bon, zertan gira, nola ikusten duzu prezeskizuk, eta arazo hori. Eni, eduritzen zait, uh, COVID-a uh, azken finean sartu dela gure eguneroko bizian, eta hastapen hartan gintuen eh, beldurak edo kezkak edo arrangurak uh, horiek emeki emeki desagertzen ari direla. Ni, hortaz hoartzen izan ingurian, eta xertuak egiten ditugu, eta uste dut hori posible izan dela, zenta xertatze horrek, bon, badakigu zede bate den, horren gibilean, mana, xertatze horrek alare eh, anitzen dako aterabide bat izan dela. Eh, segurantza bat badute horrek ilan, azken finean, bon, zerbait gisa aterako gira hortarik. Eta egungo egunean, uh, eh, batzen gira, guai, eh, amikano bi... Eh, farmazi talde handiek eta dituzte eh, tratamendu berri batzu. Eh, zira xertuak horiek, mena tratamenduak eh, pilulak isartzen direnak, eta horiek ondorio honak dituzke eritasun hori begira. Hala, hori egan nahi dut, halako normaltasun batean sartzen ari girela, eta azken finean galde egiten dituztelarik larik osasun eh, ziurtagiriak eta horiek bon, maiten ditugu automatikoki. Hala, azken finean, gure e, libertate galtze hori, zati duri gisa harta bizitugula. Mm Genofa, eta, genofa, eh, libertate galtze hori usaian sartua da, orai, edo onartua da eta e, alaberrez? Ez dakitxo egia da Egia da. Ba dira horreino manifestaldiak, naiz eta denborarekin ikusten dugu jende bai, Bai, bai, baina numaita dosniz eh, batxitarekin, egia da nahiko, nahiko egeski sartu dela pasan iteko jene eh, erabilera, txertuaren eh, behartze hori, eta ia horoko gean ba, onartua izan dela. Uh, nik uste dut COVID-a eta horrek azaleratu zituen eh, inegalitate eta gaizki izateak eta garaian ejan zen eh, azken finean COVID-ak etzola deus sortu, baizik eta hor ziren gauzak deia azalera. Deia hor ziren gauzak azaleratu zituela. Nik uste dut hor ere uh, ba, deia hor zen gaitz bat azaleratu duela eta dela nunbait uh, ebe nahiko individualista girela, eh, ez dugula baita ezpada gehiago lehen bezainbat kolektiboki eta begiratzen, eta beraz, pasaniterio hori esker, ba, behitz kontzertuetara joiteko aukera edo munduaren beste puntara joiteko aukera baldin badut, ba, pas, txertatuko niz, eta pasanite hori erabiliko dut. Ez da baita pentsatu, pasanite hori denek ez dute ukanen, eta beraz denek ez dute nezen, eta mila jasoinen gatik denek ez dute, izan daiteke autopolitiko bat, izan daiteke paperik ez delako, noxtasuna mhm. ez delako, izan daiteke... Eh, nik ez dakit txertoagatik, eh, beste txerto batengatik urbileko bati eritasun bat agertu zaiola eta beraz kezka eta desadostasunez ez dela txertatuko. Ez mhm. dakit, badira alaikea jazoinak eta badira jende batzu ez direna txertatua. Ez da hartu gaia, bome, denek ez duten ez ukanen, goazen beraz denen artean egifusatzera eta beste zerbaiti buruz pentsatzera. Ez da hola egin, individualki pentsatu da eta bon, hortan gira. Gero, uh, nik uste badela bigarren gauza bat ere azaleratzen duena, eta da, uh, eh, ezke jaren partetik ez dela baitez bada begiratu hauzi politiko hori, eta ez dela ezke izan erabak eh, proposamen uh, eta salaketa iturri. Beste behin uh, eskuin mutuja hori izan da, eta ezker mutujak ez du bere mhm. presentzia egin, eta netzat kezkagahi da, batez ere, hauteskundeak fitesko edo direla, eta hortxe dugula eskuin mutuja, azkar. E, doitu, ja, itz bat eh, laburski batika bururatzen ari bai. baita eman gizuna? E, gehitu nahi nuen, COVID-aik ilan hori hemen aipatu ginuen dira urte bat, berdin eh, COVID-ak oportunitate bat emaiten zuela gauzak berdin berrizik usteko. Garapena, eh, ekonomia nola lokalizatu hori denak aipatu gintuen, eta... Antzia da hori. Baikorki ikusten eh. ginuen, berdin, COVID-en beldurra ere. Baina hori ez dut uste hala gertatuko den, zenta lehen bezala berriz partituko da, ekonomia berriz uh, azkarki gora ba, doa. Um, mm, Ara. Mm, bai, bai, bai. E, mil esker, azteko, eh? denbora mugatua zauku eta pentsatzen dut oraino berriz aipatuko ditugula gai horiek, milesker esker eta alduden hilabete arte beraza. bai, bai.